บุ๊กทูเจ็ดสิบสี่ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ อย่าให้สั้นเกินไปนะครับเนี่ปริลิชนักราตโกโปรซิมสั้นอีกนิดนะครับโปรฮุคราชีโปรซิมช่วยล้างรูปให้ได้ไหมครับมูจิเตวิโวลัตฟอตกิรูปอยู่ในซีดีครับฟอตกิซูนาเซเดชกู รูปอยู่ในกล้องครับ Fotky sú v fotoaparáte. ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับ Môžete opraviť tie hodiny? กระจกแตก Sklo je r o z b i t แบตเตอรี่หมด Batéria je p r á z d n ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Můžete vyžehliť tú košelu? ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Môžete vyčistiť tie nohavice? ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับ Môžete opraviť tieto pánky? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ Môžete mi dať oheň? คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมครับ Máte z า p a l k y a l ล b o ซา p a โยวัชคุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมครับมาชิปปอลนิกคุณสูบซิก้าไหมครับไฟชิเจ e ซิการ y คุณสูบบุหรี่ไหมครับไฟชิเจ e c i g a r e t คุณสูบไปป์ไหมครับ Fai ci che fai cu